Вітаю, я міша. Вітаю, а я не. Ось я зараз уявляю реакцію слухачоў, які толькі далучыліся і чуюць гэта <laughs> першы выпуск, які яны чуюць. Ну, для тых, хто толькі даўчыўся, гэта падкаст біябурбалка, дзе мы знаходзім адказы на простыя складаныя пытанні па біялогіі. Звычайна. Звычайна, так, але сёння разбіраем пытанне якое вісіць <laughs> ужо давно Таму мы вырашылі пачаць з яго хаця я ўжо рыхтую наступны выпуск звязаны з мікрабіялогій але сёння мы адкажам на пытанне наших слухачоў чаму у нас так дзіўна пачынаецца выпуск я кажу што я біёлог а міша кажа што ён не <laughs> у нас быў такі каментар Э, Вітаю вельмі цікавы жывы выпуск. Толь адзінае, што уступ, дзе міша кажа, што ён не. Я чакаў ці звыкнуць гэтым, але не змок. Мабыць, рэч у інтанацыі, бо гучыць гэта так безнадзейна, так балюча, што хочацца абняць мішу і супакоіць. Дзякуй ананімны слухач за, за твае клопаты і так. спачування. Тады раскажы крыху пра сябе, каб не толькі я ведала. <laughs> А, ну карацей, я скончыў перакладчыцкі факультэт, вывучаў японскую мову, працаваў перакладчыкам. А зараз я даследую і раблю кампутарныя гульні. Я ага. працую ва універсітэце. У нас ёсць праграма прысвечаная кампутарным гульням у прыватнасці адукацыйным гульням. Вось напрыклад, я ведаю, што апошнія некалькі месяцаў ты займаўся гульнёй, якая звязана з экалогіяй. і гэта была гульня для школ так так для сярэдніх школ у розных краінах Еўропы і сутнасць была ў вырашэнні нейкіх пытаннях з, з якімі потым будуць сустракацца будучыя <laughs> пакаленні ну так штал таго э, то бок дзеянне адбываецца ў недалёкай будучыні і вось ўсё э, так дрэнна яно ўжо зараз у прынцыпе дрэнна <laughs> а там нават горш і таму арганізацыя аб'яднаных нацый стварае спецыяльны камітэт які змагаецца з умоўна кажучы апакаліпсісам і вы таксама шаноўныя школьнікі шарска гэтага камітэта да ну карацей кожны тыдзень школьныя каманды атрымліваюць нейкія сцэнарыі дзе трэба вырашаць нейкі чарговы экалагічны крызіс у нейкім кутку света Вось і галоўная наша мэта у гэта каб э, інфармацыя якая вывучаецца ў э, занятках па хіміі біялогіі там далей каб была бачна нейкая яе рэлевантнасць да непасрэдна света дзе мы жывем угу. і наступстваў існавання цывілізацыі з якімі мы ўсё больш сустракаемся ну, гэта класная тэма насамрэч пра рэлевантнасць ведаў Добра, давай тады перайдзем э, да тэмы сённяшняга выпуску. Вось сёння э, мы даем э, слова мішы <laughs> і даем яму магчымасць расказаць, чым ён займаецца і што насамрэч гэта не так далёка ад біялогіі, <laughs> як можа падацца і што ўсё ўзаемазвязана. І таму давай ты агучыш пытанне, на якое мы сёння будзем адказваць. Ну слухай, калі мы пачалі рабіць гэты падкаст, я думаў, што можа быць рэлевантнага хоць хоць нейкім бокам з маёй дзейнасці да галіны, якой прысвечаны наш падкаст. І насамрэч першае, пра што я ўзгадаў, гэта што некалькі гадоў таму да мяне звярнулася выдавецтва, якое рыхтавала энцыклапедыю, прысвечаную камп'ютарным гульням. Угу. І сутнасць была ў тым, што яны хацелі зрабіць ну як бывае з энцыклапедыі шмат артыкулаў прысвечаных розным тэмам і я падумаў што гэта прышпільная такая магчымасць крыху пачытаць і крыху даведацца пра тыя рэчы якія у дачыненні да гульня ў мяне ў прынцыпе цікавіць але не датычаць непасрэдна таго чым я займаюся а, і вось адна з тэм пра які я выніку напісаў гэты караценькі энцыклапедыйны артыкул была пра жывёл якія гуляюць у кампутарнай гульні Ого. Ці больш дакладна прагульні, якія зроблены для таго, каб іх гулялі жывёлы. Я не ведаю, што трэба, каб адбылося ў жыцці, каб я пабачыла жывёлу, якая гуляе ў камп'ютарную гульню. Насамрэч не так шмат чаго трэба зрабіць, калі вось там можа год 2011-12, калі ўсім падавалася, што там iPad гэта будучыня чалавецтва. Uh -huh. да, і планшеты пачалі э, з'яўляцца ў кожным доме. Uh пэўны час адзін з трендаў якія назіраліся гэта даволі шмат выходзіла гульняў э, вось я тут двукосе раблю руками для там сабачак коцікаты рыбкі які так так так штосьці там мітусіс ну, на экране да, там трэба да. там лапай до гэтага дакрануцца і гэта быў такі рынок які ну даволі хутка схлопнуўся і в <laughs> прынцыпе iPad зараз таксама не самая напэўна уже папулярная трендавая тэхналогія а Вось, але, <laughs> ну такі клас прадукта з'явіўся але... былі раней але гэта быў той момант калі людзі асэнсавалі што ў прынцыпе тэарэтычна ў гульні могуць гуляць не толькі людзі угу. але пытанне наколькі самім жывёлам гэта ўсё наколькі гэта гульні для іх таму што зразумела што калі б <laughs> я кота свайго пусціла да тушак якіх я карміла на кармушцы там узімку то ён бы быў больш задаволены чым планшетам Вось. Ну так. Мэтавая аўдыторыя менавіта гэтых гульняў і ў прынцыпе шмат якіх іншых гульняў, якія робяцца зноў такі умоўна кажучы для жывёл, гэта канешне, уладары жывёл ці даследчыкі, якія працуюць з жывёламі. жывёла гэта ну вось мы ў прынцыпе дойдзем, напэўна, да гэтай размовы крыху далей. Таму што ў мяне тут вось вось план я думаю яго пратрэблівацца інакш я заду што кажу Таму даваць больш базовых пытанняў пачнем калі калі ты не супраць напрыклад з пытання што такое гульня і зараз я зраблю штуку якую звычайно ты робіш Як ты думаеш аня што такое гульня гульня гэта калі ты нешта робіш для уласнага задавальнення пры гэтым ты можаш ці э, імітаваць нейкую дзейнасць калі гэта гульня напрыклад ну калі дзеці там гуляюць у не ведаю у кухню так, э, вось яны імітуюць сапраўдную кухню і такім чынам навучаюцца вось а ёсць яшчэ гульні у якіх ёсць правілы і вось яны захаця абмяркоўваюцца і ты іх прытрымліваешся і у такіх гульнях ёсць пераможца ёсць вось гэты элемент спаборніцтва А ёсць вось камп'ютарныя гульні дзе ты можаш просто замітаваць нейкі сусвет <laughs> у якім працую ўсё крыху больш комфортным чынам і такім чынам неяк адпачываць магчыма Ну слухай ты назвала напэўна, асноўную рысу, пра якую пагажаюцца даследчыкі. Давай я, напэўна, можа, э, распавяду пра рысы, які прыводзіць Гордан Бургхард. Я спадзяюся, Гордан не слухае гэты падказ, таму што я далёка не ўпэўнены, як вымаўляць яго прозвішча. Але гэта даследчык менавіта гульня ў жывёл. Uh -huh і таму ён зусім не зацікаўлены ў тых аспектах якія ускладняюць сітуацыю таму што яно існуюць у чалавечым грамадстве да і вось асноўныя штукі які ён пералічвае гэта это нейкія паводзіны ў жывёл якія не носяць цалкам функцыянальны характар яны не робяцца непасрэдна для выжывання ў дадзены момант uh -huh. так так не мае відавочнай практычнай мэты яшчэ звязаны тэрмін аўтатылічныя паводзіны гэта калі нейкая дзейнасць гэта сама сабе ўзнагарода ага. то бок ты робіш зноў такі не для таго каб uh -huh. а таму што сама гэта штука прыносіць задавальненне і матывуе далей ёй займацца ну, я памятаю я нешта такое чытала з псіхалогіі што вось гэта гульня яна патрэбна ў тым ліку і дарослым менавіта вось для гэтага каб рабіць нешта просто каб рабіць да задавальнення і дазваляць сабе гэта рабіць, таму што звычайна калі ты дарослы, то ты заўсёды задаешся пытаннем навошта і, і мазгі стамляюць вельмі <laughs> жыць у такім сусвеце. <laughs> ну так і гэта цікавая такая канцэпцыя ў чалавечым грамадстве, якую мы неяк вось за апошнія можа там 200-300 гадоў інтэрналізавалі, uh -huh. што гульні гэта там штосьці чым займаюцца дзеці, а пасля ты становішся дарослым, сур'ёзным і, і, і все ўсё скончылася. Хаця ну насамрэч гульні змяняюцца так але сам той факт што ты гуляеш у гульні ён у прынцыпе павінны быць і ён даволі істотны для нашага шчаслівага існавання але карацей вяртаемся да жывёл яшчэ два кватэры гэта дзейнасць якая адбываецца рэгулярна але не аўтаматычна то бок гэта не інстынктыўная паводзіна і апошняя гэта дзейнасць якая звычайна адбываецца калі жывёла ў расслабленым стане то бок ёй нічога не пагражае яе няма зноў такі нейкага непасрэднага стрэсу яна можа дазволіць сабе гуляць Ну я так разумею на людзях это ўжо не працуе Ну так э, да гэта вызначэнне не на сто адсоткаў працуе ў чалавечым грамадстве нават насамрэч на жывёлах гэта не на сто адсоткаў працуе бок ёсць прыклады калі жывёлы наадварот суцешваюцца здаецца прынамсі калі збоку назіраць тым што яны гуляюць ва ўмовах якія не зусім спрыяльныя для іх выжывання Ну э, так у мне ўспамінаюцца таксама прыклады ну, такой э, мне падаецца гэта называется змешчаная актыўнасць у біялогіі але трэба паглядзець <laughs> падрабязней Ну так карацей як ты кажаш да вызначэнне не на стосоткаў працуе ў чалавечым грамадстве тут дарэчы ты можаш заўважыць няма нічога пра правілы Хаця гэта не значыць насамрэч што правілаў ніякіх няма Ну просто ў жывёл э, якія правілы Ну глядзі, калі, напрыклад, львяты маленькія гуляюць у бойку, умоўна кажучы, тое, што называецца rough and tumble play. Uh -huh. Так базавае правіла не рабіць балюча. Uh -huh. Таму што трэба разумець, што гэта не насамрэч яны б'юцца там, uh -huh. а гэта вось такая гульня. І ёсць пэўныя візуальныя сігналы, якія яны таксама ну, адзін так. аднаму падаюць, да? кіпцюры там не, не высунутыя. Да, uh -huh. зубы не паказваюцца. Увогуле поза такая расслабленная uh -huh. и отбываецца ну тое что быў такі філосаф грегоры бейсон называе метакамунікацыі то бок яны гуляюць і адначасова візуальна і сваімі паводзінамі перадаюць адзін аднаму інфармацыю што гэта гульня гэта гульня да мы не ворагі ага. это не бойка то бок прынамсі адзінае нейкае умоўнае правіла нават калі яны можа не асэнсоўваць яго у такіх катэгорыях все ж такі існуе як цікава насамрэч я успомніла як я займалася со сваім сабакам і так кінолог мне сказал что калі ён пачынае рабіць нешта што выходзіць па-за правілы гульні я павінна там вішшаць паказваць ему што мне балюча напрыклад кліентам за руку і ён вельмі добра нам гэта рэагаваў завішчыш і пакажаш что табе балюча ён адразу супыняўся гэта было цікава ну вось бачыш да то бок нейкі механізм які адказвае за зноў такі можа не зусім асэнсаваная але ну разумение што ёсць правілы павозінаў да якія актуальныя для гэтай гульні Ну насамрэч нават базовая катэгорыя добраахвотнасці вось якраз для чалавечага грамадства могуць быць складанасці да угу. ну професійны спорт так. да, ты подпісаў контракт ты абавязаны выйсці на поле і гуляць у футбол ці любы іншы спорт і зусім нерелевантна цікава табе гэта ў дадзены момант атрымліваеш ты дафамін і задавальненне ці просто адреналін і безнадзейнасць але мы называем гэта гульнёй у чалавечым кантэксце па дэфініцыі бург харта гэта не была б гульня а ну яшчэ ён піша да пра тое што формы якую гульня можа прымаць яны зусім вельмі разнастайныя і ў розных жывёл яны адрозніваюцца і ў межах аднаго віда могуць быць розныя формы да ёсць фізічная гэта напэўна першае што мы уяўляем да гэта там бойкі даганялкі такого кшталта рэча калі паглядзець на прыматаў напрыклад там шмат э, маніпуляцыйнай гульні то бок там вось з, з рознымі прадметамі так калі ты кажаш пра маніпуляцыйную я ўспомніла прыклад пра малп які быў у нас калі мы рыхтаваліся да першага выпуску дзе малпы гулялі з каменьчыкамі і атрымлівалі ад гэта задавальнення не было бачна вось то што ты казаў у дэфініцыі сэнсу гэтай дзейнасці ў моманце але калі этолагі пачалі задавацца пытаннем навошта то яны прыйшлі да высновы што такім чынам у іх развіваюцца маторныя функцыі і што менавіта гэтае задавальненне гэта такі спосаб эвалюцыйна захаваць гэтыя паводзіны гульні у вось маленькіх малпачак. Ну так да калі мы адказваем на пытанне чаму жывёлы гуляюць гэта зноў-такі спасылка да выпускаў якія былі пра птушак і спяваюць да што угу. на індывідуальным узроўні калі разглядаць разумела што жывёла амаль па вызначэнню не ведае навошта яна гэта робіць угу. Таму што нейкай мэты канкрэтнай у гэтага няма просто гэта прыемна прышпільна дафамін выпрасоўваецца іншыя гармоны ёсць нейкая такая вось нейрахімічная матывацыя а і асалода так. але калі паглядзець з эвалюцыйнага пункту гледжання то тады ёсць больш цельныя тлумачэнні чаму гульня ўвогуле існуе як феномен да і чаму яна працягвае існаваць а, у такой колькасці відаў пра важнасць гульняў для эвалюцыі вышэйшую жывёлу ён их так называў пісаў яшчэ герберт спенсер ведаеш чула э, гэта такі філосаф ну як там у 19 стагоддзе напэўна кожны філосаф быў яшчэ і матэматык і біёлог і псіхолог такі полімат да быў такі тэрмін А, гэта той, хто прыдумаў праз некалькі гадоў пасля публікацыі дарвіна пра эвалюцыю фармуліроўку survival of the fittest ага. да, выжыванне найбольш прыстасаваных прыстасаваных угу. у сацыялагічных розных крыніцах ён зараз лічыцца такой даволі праблемнай фігурай таму што ён таксама здаецца ўсё ж такі ненаўмысна але падштурхнуў вось весь гэты сацыял дарвінізм і канцэпцыю што эвалюцыйныя працэсы а, можна таксама выкарыстоўваць і ў аналізе чалавечага грамадства што праблемна але не пра гэта выпуск карацей ён пісаў пра тое што у здаецца дзіўна ўвогуле да што жывёлы гуляюць на паверхні калі паглядзець выкарыстоўваецца энергія да а, можна параніцца і гэта даволі часта адбываецца можна там нашумець прыцягнуць увагу драпежнікаў але яны ўпарта працягваюць гэта рабіць Таму павінна быць нейкая эвалюцыйная функцыя а, і вось ён пачаў пра гэта разважаць і пра гэта ў прынцыпе разважаюць і дагэтуль <laughs> так Ну і вось можам абмеркаваць, якія функцыі ў гульні ёсць, адну ты ўжо назвала да? Ну развіццё навыкаў так. То бок штосьці, што спатрэбіцца ў далейшым для выжывання да? яшчэ можа як это нейкая іерархічнасць групы, калі гэта сацыяльныя жывёлы, яна выбудоўваецца таксама ў гульні. Да вось у прыматаў назіраецца у людзей у прынцыпе да ну таксама прыматаў вось гэтай усе гульні калі там я мама ты таты мы гуляем у сям'ю і все гэтыя нормы іерархічныя у грамадстве таксама неяк інтэрналізуюцца такім чынам да гэта таксама ёсць ну і атрымліваецца калі ты маленькі пра цябе клапацяцца бацькі узаемадзеянне з рэальным светом ты не маеш гэта напэўна добра але трэба да яго рыхтавацца то гульня гэта якраз такая доступная форма якой ёсць магчымасць навыкі як фізічныя як біцца да там з прадстаўнікамі свайго ж віда ці паляваць так і сацыяльныя навыкі калі гэта актуальна для менавіта віда да яго ты належыш і другі момант гэтага што шмат якія формы гульні таксама прадугледжваюць фізічную трэніроўку Ну то бок банальна ты падтрымліваеш нейкі фізічны так. тонус зараз і людзі гуляюць <laughs> для гэтага Ну залежыць ад гульні так да але цікава было калі выйшаў гэты покемон go была такая да кампанія что гэта гульня якая дазваляе выйсці на вуліцу і пасля там так. людзі падалі з балкону пакуль яны <laughs> гэтых пакемонаў і таму далей але ну... гэта быў такі цікавы аргумент на Ой, я памятаю як у нас настаўнікі ненавідзелі і папярэджвалі нас нават каб мы нават не саваліся <laughs> слухай я, я назіраў як людзі гуляюць гэтую гульню на навуковых канферэнцыях ага у тым ліку людзі які ў дадзены момант там група людзей яны выступаюць са сцэны і вось адзін штосьці там распавядае а другі сядзіць у тэлефоне робіць вось гэты характэрны <laughs> жест на экране ты разумееш што а вось там адбываецца <laughs> цікава наколькі зноў такі да, да пытання што не толькі дзеці далёка гуляюць у гульні ёсць яшчэ цікавы аргумент пра яго пісаў напрыклад пітер грэй у дачыненні да як людзей так і жывёл гэта такі аргумент да якога ёсць пэўныя эмпірычныя дадзеныя якія свечаць пра гэта але гэта яшчэ такая дыскусія якая вядзецца што гульні дапамагаюць у пэўным сэнсе вырабляць устойлівасць да стрэсу і небяспекі так так я цалкам згодная што гэта так ёсць Ну, гэта проста відавочна, калі там назіраеш за дзецьмі, так і ці думаеш, навошта кот мой гуляе <laughs> таксама мне падаецца, што ён такі псіічна ўстойлівы менавіта з-за таго, што ён э, займаецца прыемнымі рэчамі. Ну так, і гэта у дзікай прыродзе таксама назіраецца. Даволі часта вось маладыя жывёлы падчас гульні хочется сказаць адмыслова мы зноў-таки не ведаем што у іх адбываецца да мазу але ну умоўна кажучы адмыслова робяць нейкія небяспечныя рэчы Uh -huh. То бок там можна назіраць за шампанзе і бачыць, як яны залезуць куды-небудзь наверх дрэва і падаюць адмыслова і чапляюцца за апошнюю галіначку, да? каб не, не разбіцца. І робяць гэта шмат разоў. Практычнага сэнсу няма. рызыкі даволі высокія. Там нейкія горныя казлы, якія выбіраюць больш крутыя скілы, каб uh -huh. па іх э, скакаць і таму далей так, і ў далейшым жыцці калі ты сутыкаешся з пэўнымі нейкімі рызыкамі то ёсць ну устойлівасць і ёсць э... ты ты ведаеш што рабіць ты быў у падобнай сітуацыі раней ёсць даследаванне праблематычныя з пункту гледжання правоў жывёл пра пазбаўленне жывёл магчымасці гуляць точно называется play deprivation угу. шмат з кім рабілі з прыматамі рабілі з пацукамі рабілі сацыяльнымі жывёламі асаблівыя пасля вось яны растуць яны у іх няма магчымасці гуляць аня вельмі сумна на мяне глядзіць насамрэч ну, чытаць гэта не не вельмі вясёла і так гэта адмоўна адбіваецца э, як на сацыяльных навыках ну то бок яны пасля не ведаюць як узаемадзейнічаць з прадстаўнікамі свайго віда свайго полу супрацьлеглага полу калі прыяўляць агрэсію калі не трэба прыяўляць агрэсію э, яны не ведаюць як рэагаваць на небяспеку там бок вось гэты fight flight or freeze uh mm-hmm. -huh. response бейте бей ці забрай <laughs> так ён не, не, не вельмі добра спрацоўвае гэтых сітуацыях uh -huh. і таму далей таму думка пра тое што для гарманічнага вось станаўлення індывідуальнай асобы гульня выконвае важную істотную практычную функцыю яна пацверджваецца здаецца такімі даследаваннямі uh -huh. Да, мы тут вось размаўляем пра жывёл, жывёлы гуляюць таму, жывёлы гуляюць так, але мы неяк не ўдакладнілі, якіх жывёл мы маем на ўвазе. Як ты думаеш, ці ўсе жывёлы гуляюць? Слухай, мне падаецца гэта такое слізкае пытанне. Таму што магчыма, калі мы думаем, што не ўсе мы можа яшчэ чаго не ведаем <laughs> ці не так зрабілі крытэрыі гульні ці яшчэ што. Вось гэта як з когнітыўнымі працэсамі, тое пра што мы казалі з Сашай дамініканам у першым выпуску так. Што, вось, калі кажам пра навучанне, то большасць канцэнтруецца на арганізмах, у якіх ёсць нервовая сістэма. Але насамрэч навучанне назіраецца і вось напрыклад у дрожжу такія якія з'яўляюцца аднаклеткавымі грыбамі іх няма нервовай сістэмы, але яны таксама могуць навучацца. І таму пра гульні ну, <laughs> у дрожжаў я не ведаю. Это <laughs> трэба вельмі пашырыць мусіць mm -hmm. э, дэфініцыю гульні, але я думаю, што ну, у першую чаргу гуляюць э, жывёлы пазваночныя. Mm -hmm. так, але магчыма, нешта ёсць і ў сацыяльных казурах. Таму што ну, яны ж сацыяльныя, калі гэта садзейнічае станаўленню ў іерархіі, то магчыма, ёсць таксама нейкія працэсы, якія з'яўляюцца гульнёй. Ну так, пра гэта пісаў якраз вось Гордан Бургхард знакаміта ўжо знакаміта Ён напісаў даволі ўплывовую кніжку пад пад назвай станаўлення гульні ў жывёлаў Ці uh-huh. повноангломовна назва The Genesis of Animal Play – Testing the Limits. Uh-huh. І ось його якраз цікавить питання, де ось межа, як ми окреслюємо межу категорії гульня. І він починає з того, що амаль всі, ну, більша частка дослідування, які можна знайти про те, як живіли гуляють, вони проведені на базі млікокорміших. Uh-huh. Ми на їх долежимо, вони нам більш зрозумілі, Ну, то бок інтуітыўна, калі мы думаем пра жывёл і гульню, мы уяўляем можа там сваіх свойскіх жывёл, да, там сабакі, кошачкі, там апорт караоўкі. каму як <laughs> так. Я б не ўявіла. Да мы ведаем там, што дельфіда, напрыклад, любяць да, там і катаюцца на хвалях ну, з людзьмі таксама да? і ўсё гэта. Але насамрэч ён спрабуе у сваёй кніжцы разглядзець іншыя катэгорыі жывёлаў таксама. Там па сутнасці кожная глава кніжкі гэта нейкі розны клас арганізму. Uh -huh. Клас ну, не таксанамічнага ўяўлення <laughs> Ну да. Розная група арганізмаў. Да. розная група арганізмаў. <laughs> І ось він піше там і про птушок, і про рептилій, і про риб, угу. і про безпозвоночних. До речі, так само, тому що коли поглядись на малюсков, там ти ж восьміноги, супер розумні істоти, і у їх є поводини, які. Ну, ми зовсім не уявляємо, як восьміног думає, тому що наша нервова система, да, і когнітивні процеси зовсім по-розному працюють. Але. Назіраючи за їх поводзінами, можна прийти до висновок, що це вельми подобно до гульні так і пра казурак там дарэчы ёсць гэта я не чытаў таму што мне не <laughs> падабаюцца казуркі <laughs> але аргумент такі таксама там прыводзіцца ёсць такая кніжка сэрца васьмінога я на жаль э, забылася зараз імя аўтара але сэнс у тым што гэта людзі якія шмат дзегоддзяў займаліся вывучэннем паводзіну васьміногаў і вось сувязь якая можа узнікнуць паміж малюскам і чалавекам да якога ён прывязаўся то ну, для мяне была просто шакавальная. Там была і помста, і <laughs> крыўды, і прадуманыя <laughs> шляхі знікнення з акварыуму і ну... карацей і гуляюць яны таксама. Так. Вось тут слухачы можа ўжо некаторыя пачалі цікавіцца што мы здаецца ў пачатку выпуска анансавалі што штосьці будзе пра кампутарныя гульні а яны пакуль ніяк не фігуруюць давай Таму я адчуваю ціск, што <laughs> трэба пераходзіць да пытання жывёл і, і тэхналогій. Напрыклад, для твайго сабакі наколькі тыпова было глядзець тэлебачанне. <laughs> Дзякуй Богу для мяне для мяне было не тыпова глядзецьбачанне ага. сабака таксама мінула гэта, гэта добра <laughs> што, што вас пазбегла гэта. Але быў нават артыкул у трынаццатым годзе з групы здаецца канадскіх даследчыкаў пра тое што сабакі пазнаюць іншых сабак на экране угу. Ну так так і, так і ёсць Ну і у мяне кот любіў баевікі Я не ведаю што <laughs> зараз ён раней прыходзіў паглядзець калі так такое адбывалася Ну вось бачыш Ну да таго ж даволі э, доўгая гісторыя у распрацоўцы тэхналогій каб дапамагаць рыхтаваць службовых жывёл там всякие там сабакі сапёры ці там сабакі якія дапамагаюць сляпым людзям да і, і таму далей таксама выкарыстоўваецца тэхналогія як высвятляецца каб а, прасцей было каб хутчэй ці каб прасцей каб хутчэй каб больш эфектыўна А пра гэта мы запусцім артыкул тому што я не памятаю <laughs> у мяне ёсць спіс артыкулаў што менавіта там напісана <laughs> гэта ўжо а зусім іншая гісторыя. Я гэта чытаў, калі рыхтаваў артыкул для энцыклапедыі, гэта было гадоў 6 таму. Але ёсць яшчэ дадатковы кампанент, што тэхналогіі выкарыстоўваюцца даследчыкамі, каб лепш жывёл зразумець, да? uh -huh. каб лепш асэнсаваць, як у іх працуе вось той жа інтэлект. Хтось са слухачоў можа здаёмы з гісторыяй Баноба Кандзі, якога навучылі карыстацца сэнсорным экранам. Uh -huh. І там шмат іконак, і іконкі, па сутнасці гэта слова, гэта нейкія канцэпты, і гэта выкарыстоўвалася для камунікацыі вось паміж канзі і даследчыкамі Ну так і была ж яшчэ знакамітая гарыла але ў я было тады яшчэ не сэнсарны экран так, і ку -ку. там так і там была э, наогул навучання жэствай мое Ну так то бок вось у гэтым кантэксце можна было б абысціць і без тэхналогій але калі яна ёсць то даволі зручна так гэта мне падаецца калі задавацца пытаннем чаму жывёлы гуляюць у гульні то большасць бы адказала таму што іх заставляюць даследчыкі <laughs> таму што вось гэта та ну у кампутарнай гульні так таму што гэта э, такая найбольш вядомая напэўна частка Ну так напэўна у большай частцы выпадкаў прынамсі такі кампанент ёсць не абавязкова даследчыкі да гэта можа быць зноў такі гульня на айпад для свойскіх жывёлаў. Угу. Але калі б уладар жывёліны не спампаваў гульню, да, не набыў яе і не падсунуў там коціку гэты планшет, то магчыма, коцік і не адчуў бы. Не пасадзіў бы зрок. А я вось думаю, слухай, ну вось добрае даследаванне зразумела, трэніроўка сабак, э, якія потым служаць на мяжы таксама зразумела. А ці ёсць варыянт, калі нейкая відавочная карысць для самой жывёліны ад гульні. То бок ну не тое, што яна проста задавальненне атрымоўвае, А вось што ёй яшчэ і лепш ад гэтага. Таму што вось кот, які гуляе ў планшет, я не думаю, што <laughs> насамрэч гэта вельмі добра для кота. І я ўпэўнена, што няма ніякіх даследаванняў пра тое <laughs> насамрэч, як гэта уплывае там на той жа зрок і у іх жа ўсё не так працуе, як у нас. Вось. Так, прыклады ёсць. Адна з істотных мэтаў, для якіх э, гульня для жывёл распрацоўваецца, гэта то, што называецца узбагачэнне ці enrichment. Асабліва актуальна для, напрыклад, дзікіх жывёл у няволі, там у uh -huh. зоапарках тых жа. Даволі часта ёсць моцны стрэс, таму што ты жывеш ва ўмовах, якія не супер прыстасаваныя, да, для тваіх патрэб не хапае месца, то бок ёсць псіхалагічны стрэс няма фізічнай нагрузкі тому што ежа просто прыходзіць да цябе і не трэба асабліва напружвацца то бок атрымліваецца што і фізічны псіхалагічны стан можа даволі моцна ад гэтага пагоршыцца і вось э, некаторыя зоапаркі распрацоўваюць ці выкарыстоўваюць гульні ў там ліку ну моўна кажа кампутарныя гульні для таго каб адсочваць напрыклад дзейнасць жывёлы калі яна надта пасіўная то давайце нейкія дадатковыя стымулы ну, механізм застаецца такім жа як звычайна там нешта штосьці мітусіць там на экране ці на падлозе напрыклад праектор праецыры і трэба там за гэтым э, ганяцца у даганялкі звычайна самы зразумелы фармат дарэчы не толькі для зоапаркаў адлет напрыклад было даследаванне пра хатніх жывёл пра сабак якія калі яны застаюцца дома адны яны пакутаюць ад стрэса ад трывогі і вось ёсць даследаванне што калі даць ім гульню пагульняцца то яны забываюцца часова про тое што ўладар знік <laughs> не зразумела што будзе залёсам мой напэўна адзін з любімых прыкладаў таму што зноў такі там сабакі коцікі гэта зразумела прыматы таксама зразумела былі такія гульні для папугаяў былі такія гульні самыя радыкальныя што я бачу для мяне для пінгвінаў <laughs> гульні для пінгвінаў так <laughs> ёсць такая даследчыца мішель вестерлакена она зараз у кембриджскім універсітэце працуе яна сваю доктарскую дысертацыю пісала пра гульні якраз такі кампутарныя для жывёл там там шмат цікавых розных рэшаў адбывалася але яна паехала у каліфорнію там быў прытулак для магіланавых пінгвінаў якія карцей не прыстасаваны для жыцця ў дзікай прыродзе Угу. Да, іх няма магчымасці выпусціць. Угу. І таму зноў такі вось яны жывуць ва, у такіх штучных умовах, а, ну і там сумненька, не шмат чаго ёсць рабіць. І яна зрабіла гульню для планшетаў, для пінгвінаў. І в прынцыпе, ну наколькі я насамрэч не знайшоў поўны тэкст артыкула, я проста чытаў яе блог дзе я напісала пра сам ход гэта эксперымента пінгвіны былі захоплены яны вельмі цікавіліся зноў-кі навізна да не абавязкова гульня а просто з'яўляецца нейкі новы цікавы элемент які мы не сустракаліся і гэта ўжо дае пэўную такую матывацыю з ім взаемадзейнічаць ну адзінае што планшет доўга не прытрымаўся не ведаю што не прыстасавана дзюба пінгвіна для планшета ці планшет для дзюбы але карацей пінгвін френдлі тэхналогіі пакуль яшчэ не распрацаваныя магчыма недастаткова вялікі рынок Вось ну, гэта частка таго навошта да яшчэ даволі цікавыя праекты калі гульні распрацоўваюцца для не аднаго віда а напрыклад для жывёлы і чалавека Ну то бок зноў такі як у каго ёсць свойскія жывёлы вельмі добра уяўляе што гэта але калі гэта праз кампутарны фармат то гэта таксама можа быць даволі цікава у мельбурнскім зоапарку здаецца ў 2016 годзе была кампутарная гульня для арангутанаў а і людзей наведвальнікаў зоапарка ёсць <laughs> відэа на Ютубе калі хто цікавіцца Ну зразумела яны не знаходзіліся фізічна в адным памяшканні паміж імі было шкло і другі момант э, экраны там не выкарыстоўваліся тому что доўга б яны не прытрымаліся выкарыстоўвалася штука под назвай э, Microsoft Kinect гэта такі праектор э, які праецыруе там на сцяну на падлогу куды-небудзь і таксама ён фіксуе у калі ты націскаеш ці неяк взаимодзейнічаеш ага. uh -huh. я бачыла такое у, у кіно <laughs> ну, сутнасць у чым што там таксама штосьці там метусіць па падлозе трэба дакрануцца але трэба адначасова дакрануцца чалавеку і арангутану Угу. да дзвюх розных штук аднаго колеру то бок таксама ёсць нейкае умоўнае правіла можа з нашага пункту гледжання суперскладанае але тое што без нейкіх вербальных інструкцый рамбутаны ну, так. разумелі што рабіць і ім гэта цікава насамрэч з двума людзьмі <laughs> таксама не кошты без вербальных камунікацый А што было падалі бананы анчога не было насамрэч ну то бок гэта да там не было нейкай узнагароды там іх не не вучылі у гэта гуляць за ежу а і ну таксама часткова гэта ўзбагачэнне для рангутанаў якія жывуць у штучных умовах Угу. Але зноў такі ёсць кампанент зразумела калі гэта гульня рабілася то яна рабілася у тым ліку для людзей і там некалькі было розных гульняў для людзей і прыматаў і даволі часта яны выкарыстоўваюцца такім чынам што напрыклад там яна дапамагае збіраць ахвяраванні да на ахову тых жа рангутанаў угу. Таму што калі ты ўжо ну ты пагуляў з ім гульню то ну ты пачынаеш клапаціцца больш да про той факт што ты там у дзікай прыродзе было 5 відаў рангутанаў два вымерлі тры на мяжы вымірання ага. гэтая інфармацыя ўжо не такая абстрактная штосьці такое блізкае да паміж вами ёсць цікава вось гэта так это адукацыйная функція гульні Ну што мы ў прынцыпе навошта мы адказалі больш-менш у межах таго што што я ведаю і пра што магу распавесці але можна яшчэ, неяк падыходзячы да нейкай высновы абмеркаваць і нейкія такія праблемныя моманты тут шмат таких этычных яшчэ момантаў калі мы кажам што гульня гэта не нейкая вымушаная дзейнасць а дзейнасць добраахвотная зноў такі аўтатылічная тады вось все гэтыя адукацыйныя гульні якія мы пералічвалі гэта па сутнасці не гульня з пункту гледжання жывёл. Тое самае насамрэч можна сказаць, я вось распрацоўваю адукацыйныя гульні для дзяцей. <laughs> Калі прыйшоў настаўнік у клас і сказаў, дзеці, мы гуляем у гульню, дзеці кажуць, Боже, зноў. <laughs> Але выйсця няма, ці гульня гэта. Некалькі можа гады два таму даволі шмат там у Ютубе і ціктокі у сацыяльных сетках хадзіла відэа, ну можа, у маіх колах, дзе пацукі гуляюць у дум. Дум гэта адна з першых э, гульняў у жанры шутер да стралялка ага. вось ты там ходзіш па калідорах забіваеш монстраў і вось навучылі пацукоў спецыяльна распрацавалі кантролер каб яны маглі кантраляваць што адбываецца да зразумела што клавіатуры і, і мышка супер да э, крыху спрасцілі саму гульню дзякуй богу А, але сутнасць у тым да ты ідзеш па калідоры з'яўляецца монстра трэба страляць і ісці далей чалавек у белым халаце ну магчыма ва ўяўленні пацука чалавек у белым халаце гэта больш монстр я не ведаю чым тое што з'яўляецца на экране але сутнасць тым што каб навучыць гэта рабіць там было пазітыўнае падмацаванне то бок ты зрабіў як даследча хоча каб ты зрабіў вось паешкрышку да такі лёгкі снэк а давай яшчэ і гэта вось знешняя матывацыя uh -huh. якая ніякага дачынення да самой гульні не мае так і напэўна не вельмі кайфавалі пацукі ад стралялак яны кайфавалі ад ежы да. да ну а вось гэта канцэпцыя што мы будзем даваць ежу мы будзем даваць нейкія зноў такі станоўчы фідбэк пазітыўнае падмацаванне ну так вушаць нейронныя сеткі uh -huh. Ці можна сказаць, што калі нейронную сетку навучыць гуляць у дум, гэта таксама ўжо зроблена даўно, да? што яна гуляе. Зноў такі пытанне філасофскае, але пытанне ў тым ліку этычнае. Ну так. Але этычныя праблемы яны могуць быць э, і больш праблемныя насамрэч, калі было даследаванне, напрыклад, э, пра гэтыя гульні для сабак. І там яны разглядалі, як розныя пароды сабак рэагуюць у іх ёсць пэўныя патэрны як яны паводзіцьціна вось некаторыя пароды яны рэагавалі на гэтую гульню нібыта яны палявалі такі вось у іх спрацоўваў інстынкт Таму што ну генах у цябе закладзена што ты палюеш І вось гуля ты палюеш палюеш палюеш палюеш палюеш палюеш а выніка няма ага. нічога не атрымліваецца так, атрымліваецца фрустрацыя атрымліваецца стрэс наколькі гэта этычна не так. вельмі хоць яны і па ўласнай можа па ўласным скажем так жаданнем гэта рабілі але без выніка ну так гэта... але ёсць акрамя этычных праблемы і тэхналагічныя нашы тэхналогіі не прыстасаваныя для жывёл так а Я вось думала зараз пра тое, што яшчэ гэтыя гульні іх абвінавачваюць у тым, што навыкі, якія развіваюцца, яны вельмі антрапаморфныя. Ага. Калі ты робіш гульню для ката, то няхай гэта будуць тыя маторныя навыкі, якія характэрныя для ката менавіта. Гэта яшчэ момант такі тое, што датычыцца гейм дызайна. Ну мы людзі, мы нашыя думкі вельмі антрапацэнтрычныя і антропоморфне. І ми можемо думати тільки тими категоріями, які побудували на нашому власному досвіді життя. Uh-huh. І в гэтым сэнсе нават тое, што можа здавацца, што гэта карысна, таму што фізічная нагрузка, а можа у іх зноў-такі там лапы ці зрок не, не прыстасаваны менавіта для такой формы ўзаемадзеяння. У жывёл па-іншаму, як ты казала, працуе зрок. У большасці млекакормячых дыхраматычны зрок. У нас трихроматычны, да, для нас колер складаецца з чырвонага, зялёнага, блакітнага. У большасці жывёл два базавых колеры і адпаведна, яны каляры, якія для нас відавочна розныя на экране, напрыклад, яны могуць так не ўспрымаць. У тых жа котак і сабак не такі, як у нас поле зроку і ўспрыманне адлегласці. Так. То бок зноў такі экраны ніяк не прыстасаваныя для таго, як вось у іх пабудаваныя працуюць вочы. Вось гэты антропацэнтрызм і стваральнікаў тэхналогій і стваральнікаў гульняў ён на жаль моцна ўплывае на тыя вынікі якія мы маем так і гэта насамрэч гэта ж асноўнае што нам замінае вывучаць інтэект жывёл так вось ёсць такі выраз што там не судзіць рыбу па здольнасці лазіць па дрэвах але насамрэч мы гэта дагэтуль рэгулярна робім з жывёламі Ну так карацей, мы бачым, што вельмі шмат пытанняў, якія яшчэ трэба даследаваць, трэба разважаць над імі і тым не менш ўсё ж такі хочацца скончыць выпуск на нейкай маралі. якія ёсць думкі на гэта контане. Ой, ну мне было вельмі цікава слухаць і высвятляецца, што для жывёл ёсць таксама кампутарныя гульні і яны не абмяжоўваюцца толькі рыбкамі на планшетах і што ёсць гульні, якія дазваляюць жывёлам жыць больш карыснае жыццё ва ўмовах абмежаванасці, напрыклад, калі яны у зоапарках. І з іншага боку, я задумалася на тым, наколькі складаная этыка пры ўнясенні тэхналогій у жыццё жывёл. Зразумела, што хочам мы таго ці не, але ўсе нашы тэхналогіі ўплываюць на існаванне жывёл якія побач намі ці ў дзікай прыродзе і пытанне дзе паставіць мяжу і на якія стандарты кіравацца Дякуй усім хто далучыўся до нас сёння так і калі кагосьці можа цікавіць пэўны прыклад пра які мы вось размаўлялі гэтым разам то нагадваем что э, у нас ёсць каналы у telegram instagram пішыце звяртайцеся мы дарэчы чакаем ваших пытанняў таксама там да пабачэння Да пабачэння!